etorri gaur laixiar eh, irratiko laixiartzen hartzen magazin ezinbesteko honetara gaur konetan beste behin alkartu gara eta gaur kontan ganera estep zinoz baten betiko irukotie gure magazin itxura, forma, aleiktasun eta gozotasun dana emoteko eta horretako nena gozotasunian eta honako harmonia gozontan Arratzalde hon, Aimar. Arratzalde hon, Ander. Arratzalde hon, arratzalde hon, zelako, eh, zelako abotz zein eh, zuela ipinazun ez da? Bai, <laughs> berez, ba, eko zu abotz radiofoniko oh, eta yeah. ba, ondia izena mm. jenti berotzen eh, zile. Eh? Ahotz, kan, kantzau izena, eh? <laughs> Ingerri bako abotza. <laughs> bai, hemen txekatuz beste azte betez eh, laixi errati zen, zelan ez, gure laixi hartzen magazinien, eta, bueno, Aste honetan aldaketa den dugu, segatik, ba, nahi izen duguleko, esan dugu, azte hartien inbierrien, Segatik ez astelenera pasauko. Gure egute bizitan hobeto dator. Eta holan beitu astia asteko zerro ba, laixi hartzen gure magazin entzuten astia baino, ez, Imar? Bai, ganera gaurbe egin aro bat ez, oso udabarri aru ez, ja beru eta... Gaur sartu gara udabarri zen ganera. Udabarri sartu gara gaur, justo? Bai, gaur. Bai. Gaur tenda ez da. Ez, bai. gaur sartzen gara amarretan gabeko amaretan sartzen garela uz, eus guzteot. Edo sartu da, boizeko amaretan sartzen. Bai, zekibere sogeta bat da, baina kalendari zen gaur gian oztue, orden, bueno, ba, hmm. amaretan izango da, gabeko amaretan. Bai, gabeko usteot, usteot, eh, ez dakit. Claro, bai. lehen egun izaten zanon ja minutu endoia zintu. Bai. Hain esaktu gara teknologizain punteru, ibekuz, eh, Andoni izpuru hain jakitun bihurtu da. Eta orduen ze, orduen udaberrizi datorrela. Udaberrizi dator. Eta orduen udaberrizi <laughs> batera gauzak etorriko dies, bai? bai? Bai, polena. bai, bai. Polena, beru, eh? <laughs> Ez, bai. Eolako, aro, uda... Bueno, beru baino epela. Epela. Eh, egun... Bai, baina, bueno, bueno eh, baina... llega el calor, los chicos enamoran, ez? Eh, <laughs> beru heldu da, eta, bueno, laizia erratize be... Maite mintzen hasi da, ez? Berotzen hasi da erratizea. Eta, bueno, maite mintzen. Bai? Bai, ala ete da. <laughs> Ala ete da. Ez dakit, pixkat, eh, ipinin alno zuen ni egun zekaro. Eh, Normai ni hemen egin nasa urkezpen lanak egin, baina gaur retu harinaz berandu. Etxeko lanak egin barik eta, jo, egiz izatein nabazuek, gaiz jazik lan behaztu ingetate. Eh. Ba, musik ez den da, moduen. Bueno, esaten dago modu. <laughs> Ez dakiz esaten da. Baina... Bai, sugerente, ez? Musiki sugerente, oso sugerente bai. hasi da, ez? Oza, sosaitik hasi gara honekin, na, bueno, bai. ongo azteko gaixa ezin daimar. Bueno, ba, gaurko azti, gaurko irratzei honetan, ba, ez? Ja, uda barriz etorri dala, berotzen bai. hasi gara, eta, bueno, orgasmuen eh, inguruen ibiliko gara berbaiten. Ah, ah ba, orgasmu, bai, bai, bai, bai, bai. Ze barri politia, gai politia, bai, ez? Sakona. Ganera baino lako beru egazeta ez, ba, gogo gehi zaudeku ez, jenti askoz behar egoten da, eta, bueno. Ba, bai, hori dinue, baina bai, Neu epe, Neu zien be, peltasuneako da, rezitun da. Arrimetako, bai, baina, bueno. E, Arrimetako. Baina, uda barri egin beti emoten da olako, ez, e, soltura berezi bat, eta, bueno, ba, uda barri egin gitorriz emoteko, ba, gaur orgasmoen e, eh, guruen e, ibiliko gara. Ondo, ondo. Baina, <laughs> gai, gai, Uste aztero lez, bueno, azte biro lez, zarrera txoa tinga gulez, nahi ke... Baik zuen zei gain ganin jorratuko hon, ba, azteko barrizek, oin azte bizetan egon din barrizek aipatzi, elu eh, ikan bai. zoran. Bai, ba, ba, barrizek ez oso seksualak eta oso sujeten baina, bueno, e, hau da, <laughs> e, dauen... eh Enbongo Gaurkotasun, eh? Bai. bai, ba, bueno, azteko ez dakit. E, eh, ba, olako zofilia eta beste hainbat eta eta, bueno, batzuri landari begustako jakez, que bueno, hortik hasiko gara. E, bueno, apirian bizen, e, eh, Euskal Herri osoko amazortzi landare asle eta lorezaintza enpresa batuko diz, garain? Así que bueno, landari guztuko deko zuzena, ba... Apiriak bizen urriña juntzala baina. Bai, ba, ez dakit agertu jaten Ez dakit, eh, erraru da, ze guztu, ah! ah, eta azte burunetan gara inbertan, zagardo da bila, DJ Bull <laughs> da buela, eta ah, hainbat zagardo gile batuko dila, azte burunetan, noingo larumatenetan da, apirile bire juntzala, bueno. Ondo. Bueno, ba, lutut ez, e, landariek, landare asliek, lore zainak. Ba, igerten eh, garai arbolak. dana guztien dakila, bai, zagardu, eh? Piskat tira datorrena, ez? Eh? Zagarra, zagarren frutu jango da, daztatuko da, edango da, honetan, eta gero erakutziko eskuen landari zein da. Karo, hostien. Hori, hostien. Garo, ahi, pasetan, nik, eh? pixiat egun mazok itxilla. Ei, ba, ez to jakin da, dela garain, eh, gara garduen asunto. Bai, bai, ba, bueno. Mm. Kalien interunaz, ez tot gure, gure informazio iturri oikuen asko begiratu, entxe, baina, ni bebe egiteko, tita baten. Ondo. Horrez egin beste eh, gai interesante batzu, pero gongo dira, Imar, nik uste. Bai, ba, lori egaz, lore gai honekin eh, jarrainoz. Horre, eh, uda berri zen sartu gara, eta... Bai, uda berri sartu gara, eta, bueno, martxuen ogeta maikan, Juan Uriberi, duenako bombardaketan lekuku eri, lore eskaintza bat, tengo dotzie. Hene, ba. <laughs> Bai, e, izango da, oroimen ekitaldi bat, geridiagak eta kreskitin taldiek e, e, antolatu da bena, martxuen ogo maikan, saspiterriz dan hasiko da. Eta, bueno, ba, izango da hori, ez? Eh, Durangoko bombardaketan e, eh, egu ba, homenaje txikitxo bat, ingo txik. da bizidan bakarra dan, ez? O... Ni idea. <laughs> bueno, eta, boi, ba, jarraitzen, jarraitzeko Durangoko andramariko lispi, lispi horregaz. Mm -hmm. Eta, zai, etarriña matineko esaltabindu zu? Ez, tot, saltabes, jatea gertu. <laughs> Ez ni politeta kuriosi jatea, ez beti gabizemen, beti zuzentzen gara gaztie, juerga, baina honepe interesanti ere gai honek eta traina matienan e, eh, adinek dantza, dantzal gantolatu da bez, ez di ikastariuek dantzaldia die, nun, ba, bueno, euren eh, eguneko zentruen, ba, egun godie egun berezizek, ez da du ipintzen segunetan dan, mm. sartu eh, notizia, baina, joi, interesgarri dut jatez, ez beti gabiz hor gaztiek diela, eta Ah, gaztiok topetan du un entretenidu, baina, jo, eh, adineko epe, euko dabe euren leku, ez? Eta horretako, ba, bueno, treina matina, nuer bertara, eta ez dakit ze dantzale txingo dien, salsa, euskal eh, dantza tradizionalak, mm. Ganera dantza be bai orgasmoen gaitzegaz lotute loturi be badeki, ez? Ba, hai, eh, claro. Dantza gizten die animalisen artean adibidez dauz hainbat matxori, txori egin dabina holan dantzan, ez? Oso Gero reproduzitzeko ta, Oso politia gainera bai. Holan. Bai bai, bai, bai, bai, bueno, ba, bai. adineko pe orgasmo ekin alda bizan moduen, ba, dantza meileki, eh? Eta pixek batera bada, bai, ja. dantzan, da gero... Bueno, edo bitartin, bai? Bagotza gure da moduen. Hori da. Orgasmo Hori, libre. Ori, eh, orgasmo libre, infinitu da. <laughs> Así que, kontuz. Infinitu. Bueno, egunerokotasun egaz jarraitzeko lehen aipatu gote andramariko elizpie. Eh? eh? bueno, zapatu arratzaldien egon zan mobilizazio bat e, durangaldeko aimat eta hainbat eragilek antolatute e, arrasak edizan kontra e, bueno, bertan egon ziren Ghana United, Virgen del Cisne Zeiba, Anderea, Kongitore Refusiatuak Plataforma, Sanlibarko Jendeak, Atxondoko Arrera, Emendik Arantz, Durangoko parte hartze eta hierra, eta Zabaltzen Sartu. Horrik dut baina bueno. Ah, ah, bai, bai, parkatu. <laughs> Ah, bai. propaganda bai. merki, ahi, ba, ahi, ba. Bai, ba hori, zan, manifa bat, arrasek ez jan kontra, oso bierrezku dana, Durangon, eta, bueno, bai. ba, Zapatu nizien zan. zapatu nizien eh, zan. Ba, junda na ondo, eta ez da nahun, ba... Ba, bizan. Ba, ikizu batu basan, no... Bai, jende txue batu zan, bai. E, ni nintzen bertan egon, kanpon egon nintzen, baina, bueno, argazkizik eta ikusi duaz, eta jende txue batu zan, ez? Ba, ezken nien eh, hori. E, ba, hainbat, hainbat, e, Euskaldunek, ba, jaso bierrezen dabe, jasan bierrezen dabe arrasak editze, eta, bueno, horren kontra manifestetie, ba, oso zigiz eta oso ondo da. Una, una, Bai? Eh, eta jarraitzeko herri honetan, herri honetan bertan, eh? Aste santuko taierratan isena moteko epi zabalik, eh, eh? Zabal, zabalik, ez da, tekniko, zoratu inakun, norra jastu ginen, <laughs> zoratu jaku. Ba hoxe, ijorretan, eh, parte hartu gure badozu, pasau kulturatxetik, eta isena, emon, ez da gizeta taier dauen. Eta egiz esan, <laughs> ez da, ez ez da, Ijortan basa eta, bueno, guztetan behatzu taierren bat, ez dakit ze taierren konzertu den, dantza taierrak iziten dien, egur eh, e, eh, taierrak, yoga, ez da hartu ere, apuntago. Oizien. <laughs> eta kirol e, arluen sartzeko, bueno, e, oian asko erbebitia mendi lasterkari edo... Mendi lasterkari, mendi kaimana. Mendi kaimana, mendi, mendi mastodonti, eh? Mendi... Jetia. Mendi jetia. <laughs> bueno, garaile izin da, e, eh, kolazin eguneko mendila azterketan. Andranek ez da eh, ez dauen deskantzurik hartze, beti dau mendi jen korrekan. <laughs> da, e, Forrest Gump. Forrest Itzela, itzela, Baina... Azkorre, edo Korre platano. Mendi eta <laughs> danetan, hor punta-puntan, eta ez bera bakarrik abainon, abainorra horra dugu hoiena askorre bitia, baina abainon, abainoko xaketaldi, txapaldun, txapaldun ez. txapaldun. Txapaldun izen da, horrezko maian, Euskadiko liga nauzi zen, no sé qué, eh? Zelako, zelako maile dauen, ajedrezien, be? Abañol. Ah, Hori da, barri musika, mesedes. Hori da, oh. Eta baino gas notute ganera, ez dakit eh, ze, ze chapel ze medei izan da, baina munduko sokatria txapelketan. Bai, me, bai, mistuen, mistuen. Mistuen, mistuen bai. eta urrie, eta beste domina bai, beste zilarra edo eta, eh? eta horri bilide fuerte, eh? Ojo, cuidado. Kopera Amai... a hau bainerrak. Hau baineko ez da eh, hecho de otra pasta. Zena moda. Bai, <laughs> eh, bueno, atxondora jungora. Bai, Eh, bai, atxondoko atxetien kontrako muimenduek eh, bueno, salatu izen dau eh, HTN obran eh, ondoritzoz eh, bidegorrize eh, itxi da biela, barandila batzuk ipinite, eta hartu ez barandilak eta udaletxien ipinita ez. Ona. Itxoin, eh? <laughs> Eta bueno, ni neus alde juenaz eta gazti dibe kinengo zauz. E, gazti be eser esan zereine eta duran aldeko gazte topa unie eh, joan izango da. Bai. E, eh, jode, txate karreran segunetan ba, eh, izango da nizateko. Baina, oixe, gazte basara eta bizi ni bezu, ba, ernaik e, antolatuteko gazte topa unie elor joan izango da. Aurreko, beitu, egon ginen aurreko ongo zapatuen, egon ginen e, e, gazte egunien. Bai. Zala pizkate pre e, topagunia. Eta zeiruen pertsona batu zen bazkaltzeko, zornotzako gazte egunien. Eta gero, kriston ba. ambienti egon zen, eh, egun guzti zen zier, da, eta gabaz. Bai, gabaz, e, eh, siberrutz, buhoz eta dupla. Hori da. Zien zier. Ba, bueno, e, buelte gazte topagunera, Aperi zeitik beratzi izango da, eta bertan, ba, bueno, hain talde, mokers, dude, peio eta itxua, seker, gora etorri, e, xaukena xauk, Pimpilipusis, Joseba Sarrinendia, Inez Osinaekin batera. Eh, kontuz, interesgarri eta bueno, horrez gain itzaldiak yes. eta bueno, asteburu potenti el orjen Bitu. Ba bai. Río de Oro. Río de Oro. <laughs> Río de Oro kamargarren urteurrena ospatzeko jaialdizia e, eh, antolatzen dabil. Eh, maiatzerako, eh betiko les e, eh, Durangoko Tabirako parkin izango da ez da parke hori, baina bueno. Eta bire txeko, parkien izango da, e, eh, maiatzan e, eh, hogei zen. E, Ondino ez ofizialki aurkeztu, baina bueno, bertan izango da, eh? Eta elkartasun karabana gaineko zetasunak emateko prentzaurrekoan zertzela da batzuk aurrera zituzten. <laughs> Zertzela da batzuk? <laughs> bai, hori bine da, <laughs> Hau, pan Labur esan da, fin labur esan da, labur edizio barria antolatu dau berbarok, ez da ja izendan edo ez. Baina ez, ze, martxuen, e, ogeta lauen da, ogeta bostien da fin laburren e, lehiaketan irugarren edizinue. Ogeta lauan e, eh, lauritan, plateruenan. Eta, bueno, eh, parte hartzaiei gaia, objetua eta esaldia jainaraziko saizkie. Seireun euro ongo die jokuen. Ojo cuidado. Seire un pavo. Zer, presentakoa? <laughs> bai, zaitik ez. Seire un euro baitik. Bueno. bueno, a ver. Eh. Erratiz asko hasiko zan, eh? Seire un eh, euro gaz. Ba bai, baitu. Eta jo, balgara presenta. que eh, ingo zu aktore? Ni prest. Venga, eta nik ingo kamera eta imarrak zingo dau. Aimar da bizak aktore. Aktore, bai. Super bizau. <laughs> Super. Super. Super, Superman lana que no sos. <laughs> Eta honekin eh neiko sta. Bai. Azteko, bai, ya está. Hasta cobar llega este visita cobar Bai. Eh. Vale. Eh, Yo no die, eh, mate eh, aipatzeko, baina bai. bueno. Ba, esan dugu zinak, esan dugu zinak, esan ba, dugu zinak, esan dugu zinak, dugu zinak, Eta aurrera juteko, pues bai, gaixen eh, zentrauko gara, ez da? Darko gaixe... Aia, musika purtsu bat ipenikulean lengo? Bai. Venga, ba. Uda barrize, eh, orgasmue, musika. Ah, perfecto. Anla beti. Olako kanta txungo eta... txungo. Txungo eta... Txungo. Eta sugerenti, eh? Entzun dugun, eh? bueno, su bai, sugerenti, bai, bueno. Eta su sugerenti, bueno, segun zetako, eh? Botak gaiteko igual, bai, baina. baina, bueno. Es? Politia da zuk esatia, Naimar. Bai, bai. Eta, bueno, dugun moduen e, gure gaurko gaitxe, ba, gaitxe, orgasmue da, berez, ez? Zandoste zuet, eta, bueno. Zitzi, ikosuen orgasmue ganien. Ah, zuzen ingurzu nire ditzi bat. <laughs> Eta asierna, bai. Orgasmoen, orgasmoen inguruen. Ba, da gauza politia, gauza errez, bueno, erreza, bai, erreza be bai. Ez dana asko baloretan batzuetan. iskat eh, eruten dana, zen da, e, eh, alde iunera, izen bidanien, gauza natural bat, gauza polit bat, hmm. eta danok eh, egunero zenbat joekin, hobeto, posau, ala jau, eta aski biziko ginena, así que bai, opa orgasmoek. Opa bai, bai, klaro, bai, Bai, niko tabu da gaixe, ez, eta, bueno, nik ure izin lotu gaur, apur bat nire tarti garteko, e, eh, orgasmoen gaiz eh, filia seksualan gaiz egaz. Gure nahan hor lotu eta, bueno, Aha. horrek arri gaurko... Aimar eta Aimarren aldea. <laughs> Euskadi ratian, bealdea. Aimar <laughs> Ez dakit, eta, bueno, filia seksualak, bueno, badakigu danok zer dan, ez? Ez dakit, ez da dudarik, ez? Ez, baina, bueno, espliketan bauzu, be, bai? Ah, ba, ez dut ekarri definizin hori, baina... Ah! bueno, <laughs> filia seksualak, ez? Ba, azkenien... Eh, placerra emongo doskuen, edo, emoten dozkuen, edo uste dugun sozerke emongo dozkule, ez? Ba, horrega zitin dugu fantasia seksualak edo, ez? E, apur bat e, gure nahiak, ez? Mm -hmm. Horrek izango die, ez dakit... Eh, Bai, filia sexualik edo deko zuen eh, Ba, ni aquí en ez momento, ¿sabes? Eh, Está aquí. Está aquí igual su igual tarde en Zunda, gero, eritzi saltatuko. Es bueno. Bueno, bakarriotas lehenengo, gero jolastxo bat ekarri bai, baina bueno, lengo aipatzeko. Ekarri du hasi EAeko eh, e datuak. Oso ondo. EAeko datuak. Eh, bueno, eh, fantasia seksualen eta inguruen, eh, bueno, antza Euskal, Ler bueno, Euskal ez, EAen, parkatu. Eh, fantasia sexual oikuena da eh, irukote bat egitearen, da? Hori da fantasia. Wow. Sexual. trio. Bai. Bai, eh, bai, bai, bai. Eh, bueno, ba, euneko hogeta mazazpiko mazeiak Eh, bueno, fantasia hori deko. Eta, bueno, eh, eta gero dau beste badala <laughs> teledildonik. Teledildonik. Teledildonik. <laughs> ah, ba, eh, a ver, vale. Dildo bat bada baina tele. O sea, o sea eh, inok beste pertsona ah, batek ah, agintzen dauen... Hori da, o sea, ah. hori da. Zier, bota? Ez, ez, ez, jazta, ez que hori, bai, nime bardin. Bai, o sea, bai, ez, juguete erotikuek ez, eh, eta gizan, euskeraz, kontrol remotos eh, urrutizkinez, eh. eh, ur, urrutiko aginte bidez, bai. Sabino Aranaren eh, berretan, <laughs> Urrutizkin urrutizkinez eh, gidatutako... Sabino Aranaren orgasmoak. <laughs> urrutizkina, telefonu. Bai, bai, bai, baina, bueno, urrutizkina izinan da kontrol remoto, bai. bai. Sabino Aranak ezagur gori izetu. Gaur egun gogo, sakelekuetan bai. Bueno, ba, eh, e, ea eko gendien euneko gota zeiko mairuak, deko ba, fetitxe sexual bat, e, teledildonik edo urrutizkinezko sexu plazerraren inguruko uh -huh. e, fetitxea. Teledildonik, terrile da hitz. Teledildonik, eh, ez da <laughs> Teledildonik 2000. <laughs> Bai. Eta ea eko euneko geta bat, koma sortziak, deko fetitxe sexual bat, deko naizna bondage. Bondaje. Bondaje, bai. Bondage. Bondaje. Dala beste persona bat, Eh, sozien kontra lotzie, edo zu beste persona batek zu lotzie. lotziek sortzen dutxun eksitazio seksuala... Ezke es que pelikula askotan agertzen da, ez hori, ez? Bai, Bizkate, bai eh, oso ikue da. Eh, lotu... Oso ikue da. Eta gainera, terror... Te, bueno, asasinatu bat beti pastan da igual, holan, ez? <laughs> Lotzen da eta... Bueno, pues ahora te voy a matar. Bai, baina, baina mitiko eda, eh? Sekizu batera jun eta esposa batzuk gero zio eh, bai. ez? eh? Osa bai. fuxiaz eh, pintaturiko... Bueno. Bueno, ba, hoxe. <laughs> Esan dut zuet, Euskadin, e, trio bat eitien fantasia seksualak, e, eh, antza, e, ba, bueno, eaen bizidan gentien euneko gota mazazpiko mazeiak e, bai, deko. lider hori da, trio. Baina, gauza bat da, naia, eta beste gauza bat da, e, egunerokotasuna. ah, <laughs> Bueno, ba, antza zinuen eh, euneko zeiak bakarrik egin jau eh, trio bat, eh, nos, nos? Así que bueno. Euneko zeiak. Bai, eta fantasia dekon porcentaje dago, eta mazazpiko mazei. Así que bueno, gente, fantasia eso asko da bortik, baina gero neiko zurrune gara, orokorrien, eh? Gure fantasia sexualak ez betetzen. Bai. Eta horrek orgasmorako bidea zabaltzen dozko. así que gente, zabaldu burbuña. Bai, baina gure askotan fantasiak bebai fantasia moduen ondo dauz, eh? Osa, gure eh... Bai, fantasia utzese orgasmoa alduzen, eh? Osea, ez eh, askotan fantasiak eh, gero eh, beneta, osea, e, realidade itera, osea, realidade egiten diesen nien, fantasio apurtu egiten dozu, ez? Askotan, gurotesan. Zetik askotan ez da zupentzetan zinuen moduen, edo... E, bai, bai. Eta fantasio horrek apurtu iten dozu, eta igual askotan, hobeto da, fantasio horrek ez... Eh, ez... eh, eitera... Eh, A ver, claro, fantasiak fantasian lekuen izti, ez? Hori fantasía Fantasiak fantasian lekuen izti. va, fantasía, gurotena, ez? A ver, ba, fantasiak azkenien proba ¿es? ez? Proba vida, gero, a ber, ikusteko, a ver, e, eh, benetan, guztetan jatzun edo zuk buruen deko zuen ideia guztetan jatzun, ez? Ez nau, edo zuen, gaz. Nik ez dut izan ez datu, agarrik mondua zazier. Eh? <laughs> eh? Esan duzu fantasia batzutan, oza, sea, en, en, en, en bierdo Gauzatu. Ez, burut esan, fantasia gaskotan, buruen deko guzenien gustetan jakuz, bai. baina gero askotan igual, praktikara erun eskero, ah, hori, hori, bai, bai, edo igual bai. Ez dakigu, ez dakigu. Ez dakigu. Bueno, ze uneko esango zinueno, <laughs> amarretik zemat persona uste duzuek ez den dabela errez heltzen dizila orgasmona. Amarretik zemat persona? Ea, eko biztan artien, e, euneko amarretik, oza, euneko amarretik, amar personatik, Erre zeltzen dira horra zuen. Euneko bai. zenbateko, eh? Ba, nina... Amarretik zenbat. Ni negatik yeah. dupeniko nintzen, da laure jungo nintzen. Euneko lau? Edo amarretik lau. Amarretik lau. Ez que hortik, bera, ba, nik... Venga, esango du, e, bost koma bost. Ba, a ver, hau da, diño. <laughs> Diño. <laughs> Ez da, eltzen da. Dotek, dotek diño, ez? Amar, amartik sei. Amarretik sei. Amartik sei. Diño erre zeltzen dira horra zuen. Eta Amarretik bik bakarrik diñue, e, e, bueno, Sana, encuentro sexual, eh, sexu harreman batzuk izaterakuen, eh, behin baino gehi hautan okitena bezala orgasmoak, amartik bi bakarrik. Ez dakitzuek, e, eh, Orgasmo bat baino gehiago, harreman sexual konkretu baten. Orgasmo bat baino gehiago? Bai. Ez. Zer gaitik ez? Ah, ez. Zimaz. <laughs> ez dakit. haber ah, ba, pasau edo ez? Bai, bai, zimaz. Ah, ez, Ni, ba, nik ez. Nire, kasuen ez? Nire enbez. Gatze duz Ah, Ni gorri, chico. Pero sí está chulo. <laughs> ¡Epa! ¡Epa, cuidado! ¡Epa, cuidado! Bueno, basando gu, eh, amartik big dinuela horraz baino gehiago kina da bila reman seksual konkretu batzuk Amartik sei eltsin dizila errez orgasmora. Baina amartik saspik <laughs> dinue oh. eh, orgasmuek fingidu egin da bizila. Bere bikotek idie edo dausen personagaz. Amartik Personieri charto txarto ez sentiarazteko. Amartik zazpi? <laughs> Ostras. Asko da, eh? asko da, asko da. Asko bai, da, asko da. sobretodo, amaretik zazpi mutilek bezartzen diaz. <laughs> Eta ez dakit nik. Nik uste dut mutilek ez da belasko fingitzen, Ni uste dut gehiago... Hombre, ez que... Bueno, ez dakit. Ar, gatza da, ez da, o sea, mazti hor da, edo ez dago mazti. Ez, e... Eh, <laughs> Zalan da, e... Eh, jaizitan eh, eta pinda dolako palu bat aldu izatea puntara. Ba, e, kukaini, kukaini, kukaini, Hor, ez dago e, Hombre, baina, bueno, vale. Bueno, pero posturak, postura. Bueno, está que estamos haciendo esa postura. Gabis también orgasmo disberbien sexu arremaneta. Gabis lotse. Claro, claro, en yo lo tuvie gure sino telako. Argi da bai, orgasmo este las tan sinbier, sexu arremanagas, penetrasiño egas, orgasmo okinan esos gusu moduen, eh. Nik que carridas datu, ba bueno, ni sexiño chu eiteko. O no eso no va, todo que natural. Argitziarren. Bai, bai, bai. Ez, y sendia prueba filia sexuala eta, bueno, sin horren inguru eta hone datu, ba ea ekuek. Eh, posturak. Está que entrenando sus amposturas, kama sutras landaruzue. Eh? Usta ki zer da mes. Bai, sai ba. da liburu bat. Bai, ba, ki postura gar. <laughs> Explica, explica, explica. Liburu ondo irakurri. Ai marnio horre ustot eh libu, hemen liburuen ez, eh, irratsi moduen improvisazio naldeko nas gaurren. Bueno, postura, ez da ki sin izango sinuen dela posturie. Postura oikoena. Eh, ez zunde, ez? <laughs> Estrellita, estrellita de mar. <laughs> Horregas ya danas, entonces, etzunde. Bueno, misionero, misionero. Ea, eko biztan lien eh, uneko iru eta mazortzi koma bize. Txotxo, parkatu baina, eske, hori... Hori, hori eh? no kein dago, ori. Eh? Ori, <laughs> ez da ki, ori ez du zeno kostizia. Ez Eh, esto es tardure. Bueno, creo que lo has hecho, ¿vale? Cuando hay entretenido, oh, sí, así vale, que vale, sin vale. más, aguanta, va a pura chapi y Eso, eso, son dos, uno, dos, chapi. <laughs> Misionero, misionero, bata abeien da besti ganien, etzunde, bai. Anderrek esan da modu behin. Eh? Euneko irugetan mazortziko mabizek, dinu edala guztuko endekiena. Txakur, txakur posturea. Bai. Perrito. Perrito, perrito. Klasik, ez? Eh? Tau Euneko berrogei koma zeiak dinu oikuen edala, eta Amazona euneko mazortziak. Amazona, zer da? Amazona? Ni puta idea. Latza, eh? Bai, bai. <laughs> Amazona. Gero, orgasmoegaz loturi dekona lehen aipatu dugunagaz, bai. E, penetrazio, ez penetrazio harreman sexualak, bai ez. E, ze garrantzi montetzi zuzue dibidez. E, eh, mm, ez dakit, ez? Harreman sexualak penetrazio moden hartute, jolas prebio bat edo gombida, ez? Horako, txanda, mm. zan preliminares, preliminares, ez? preliminares. Prelimila... Prelimilar... <laughs> Premila... Ata ikizarreza, duze. bueno. Preliminal... Ba, pre eaeko biztan lien amartik sortzi, dinue oso garrantzitsu edizela. Preliminarak. <laughs> eh, bueno. Eta bueno, Eh, marcha atrás, Marcha atrás, euneko eta mairu koma sortzik dino... Eh, bueno, amar minutuko sexu harramanak bilin da Claro, ulertu bia sexu harramanak zer dan, ez? Amar minutuko penetrazio albakarri da, ez dakigu. Da uno. Vale, bai. Si más. Eta, horrekin datu dekot gauza bat. Eh, amartek saspik. <laughs> Fingido y te eh. Zean izen alda. <laughs> izen alda. Euneko o que amairu eh, marcha atrás a Itie. Esa anda <laughs> Dato honek. Ai, claro. Dato baina bueno. eh <laughs> gero lubrikantie, ba, zeitik amarrek erabiltzen dabe, eta bar, eta bar, eta ez tozku ardure, honegatu guztiak, zehoin, jolas bat ekarri do zuentzako. txako. Aimarrek bota do papel atxera. <laughs> papel guztiz bueno, bota. Bueno, eta entzulintzako. Eta entzulintzako, be, bai, hau ja interesgarri zau da, bale. Eh, esan duten afilia sexualak, diesela pur bat ez, orgasmoa heltzeko dugu fantasia sexualak edo, ez, ze guztetan jakun geixen, ez, sexu harremanentatik edo, Se Ez jolasa, ze jolaz guztainako, ez? Mm. bueno, gure izin dotzuet ekarri jolaztxo bat, eh, ekarri eta sobre bi, sobre Bai, Venga. bai. E, sobre baten dauz filia sexual de, desberdinek, bale? E, bueno, filia sexuala deko guzuen fantasiak, e, eta bar. Eta beste alde batetik, ekarri dotzuetaz e, personaje e, ezagun batzuk, Vale. E-, eta entzule, e, zuei pixkat irudeikatziarren ikusten dena, dekoz, mokordobi <laughs> sobre izenekuek, berak sobre izazena, papelak mokordobi, eta hor da ez papelta gantzaren, sobre, sobre, sobre orgasmikoak. Sobre orgasmikoak. e, bueno, aipatzeko bebai, e, eh, euskal personaje <laughs> famosuek, ez da zela topa. Euskal gente famosuek, mesedes, idatzi zuen filiak interneten, Ez dugu topau informazin vale? Orduen jolasa da, atarako txueta salde batetik e, personajien izenak, vale? personaje famosoren izenak, eta beste alde batetik ah, eta e, filia seksualak. Eta saietu bizari asmatzen, oh, zein ah, doien... Ah, Itxoin altxaukonaz, eh? Zeinekin, bai, altxaukonaz. Bai. Torri, torri honaz. Bai. Eh. Venga. Uf, a ver. Igual, personajik, banan-banan esaten jungona. Hori da, gure badozue, aipatu lehenengo ze personaje dauzen. Es que, a ver, ondo dau, baina, karo, hau letri Armin Meyes. Hau ni nor da mezakit. Ni pez ez dakit topoku. <laughs> Ba, Armi Meyers, no? Armi Hammer. Dana di Armi ala. Jode, baina horrek igual ditxarna. Bueno, eh, horri pinten dau. Hau da aleman random bat. Da aleman bat. Sin más, hori da... Eta hau Hammer... Hori Hammer. Eh, Hammer kontra Hammer. Hammer, sin más. Hammer, bueno, ba, itxi hor, aurrera. Eh, Rihanna. Rihanna. Rihanna. Rihanna. Txoin, parkatu, ez es que... Eh, zer, zerren bihar dugu? Enbio zue, eta deko zue, sobre baten personaje famosuek. Beste bai. baten filia sexualak. Eta zaretu bizari lotzen, ze personaje famatuk dekon ze filia. Vale. Sexual, vale? Vale, Lancasterren izena zein da, peri. Ber, ber. La... Ber Lancaster, ez? Bor, bor Lancaster. Penny Lancaster. Penny Lancaster. Baina topaukuz interneten, zen ipestak inortzu izan. Angelina Jolie, epa. Angelina Jolie. Eh, Ricky Martin. Benny Ricky Lancaster da hause, vale? Da famatu da eh, esto digo, eh, English Model and Television Personality, vale? Modelo ah. bat eta Inglaterrako televizioko tipa ah, bai, famosa bat. Vale. Vale. Ah, ah, ba. ba. Dos hombres y medio na hartzen da Ah, bai. Shia. Ah, vale. Shia la la Shia la Robert Pattinson. Ah, Shia la da divides Cristina eh, Aguilera. Txon, txia labuf. baina, txia bof da telebizinoko tipa bat. Indiana Jonesen agertu da. E, bueno, eta beste animat, pelikuleta ez da zena Eh, esan dozune bestie, eh, tipue eh, eh, Robert Pattinson Robert Pattinson Robert Pattinson ah, krepuskulo eta Batman barria Batman barria megartzen da, vale? mm estatu batu edo mundu oso popero bateko, eh, vale? Euskal jentien informazio ez dutopo Eta ikusten egizena aktoriek bai. Eva Longoria eta Scarlett Johansson Eva Longoria, eh, elauenak Ese claro, Imar. Es el atuen eh, publicidad de Chensabene, Balongoria, ¿sabes? Ah, bai. Jokue, bai. jokue polite da, Imar, baina ez que, claro. Gente famosu da, baina ni ni puti da este Ricky Martin kenduta. Ah, vale. Orduen, deko gusamen, e, eh, izen guztiak, ja esan dugu. Eta orduen, ni jungunaz banan-banan, esaten... E, Filia sexualak nogaz lotzen duzu esan. Nogaz lotzen <laughs> Eta itxan, txan, txan, txan, <laughs> papelak, papelak. Oda pizka komprometidu, eh? eh? eta, Jesus, Eta esto es un da, Papelak bota da bezanako inbatzen, David. Venga. Ipinizuz, a ver, entzule, es que Aymar, nahi gaiti bini proban ez, urrengo ez, Ipinizuz hemen, ez daki semat, gente, bueno, ezagun, zue, bai, eh, lo oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Venga, Sier, ekin, bizona hartien pentsagut. Bai, venga, se no? seksu eko txien. Eh, seksu eko txien. Seksu eko Nire Peri Lancaster, ni horre peeta hoste. Bai. Esta ki, deski. Venga, Peri Lancaster, venga. Ez ki, norda. da. <coughs> seksu eko txien, seksu eko txien e, da Scarlett Johansson... eh Baina ez Bai, ba, ba, ba, claro. Ah, vale. Da Scarlett Johansson en filia sexual bat, eh, esan saben uste dauela kotxien eh, narruten eitie mm -hmm. eta bueno, eh, ba Ba, katxonda ipinen dut zela, esan, ez? Eta bueno, eh, yeah. nok izango zauen, ez? Scarlett Johansson dala, ez? Eh, Oimertan multimillonaria edo izango da, Eta bitu, guztainako pobrien e, eh, filiak okiti, ez? Hori da, <laughs> Se, bai. Pobriek normalien, etxerik ez deku, ba, bai. kotxien arruten inbiet. Seguramente kotxe bat ukingo da, baina igual autokarabana bat ukingo da. Osa, gure bat Limusina, edo, hammer bat, ez? Claro, ah, hor da, bai. Claro, segun zlago kotxi dan. Bai, ba, Johanssonen filia... Armi hammerra, ze hor gustura Bueno, ben, lo que esas, venga, va. Scarlett bai. Johanssonen filia, kotxien sexu okitne. Urrengue. Uf, eska, uf. Kanibalismo erotikue. Eh. Me cago en sos. Itxan, topa honbio, topa honbio, topa honbio. Eta dau beste bat antzeko, baina gero, oza, kontu. Eh? Ostia, eh? oin ez dakit, igual batzuk ez dakit az nuen adizan, eh? Bueno, epiniko, bai, bai, bai, ba, Bueno, ma itxi itxi azkeneako, igual. Nik eh? hau ez dut ezagutzen da oneri pini Venga, ba. armen, armen eh, mewis, eh, ba, me, Alemana da orduen kontuz. Ka, uf, ez, alemanak ez tekiola kofilari, beste, ez, bide, mas. Eta ezin da izen oso famosu, ebes? Lancaster. Zin izan duzu, baina pakatu? Venga, peri Lancaster, ipiniko gu. Kanibalismo erótico, eh. Esto te gusta Enrique Martín Orre, esta persona. Esto está aquí. Kanibalismo erótico, eh. Y se me baten bat. Bueno, itchi hau hemen bazpa. Vale, itch, ser, itchi. Pero era está aquí. Aurrera jarraituko ze ustote neiko pausa izaten sirena bai, gela entzuntzako, etxin bai. gure zain dauzela, bai, hemenga tita tita. Bueno, es que kanibalismo erótico en ninguno gero aipatuko da. Horitzi askenerako. Venga, besapie chupao. Besapie chupao. Besapie chupao. Honek dekola, bitu, Honek, pegetatze, eh, eh, abisen frantzesa dekola niko nire ipiniko txet. La buf. Si, si a befo. la buf. La buf. Ba ez. Ah, ez. Da, gizona. Ba. Gizona. Ah, Robert Pat, ez. Bueno, ez que... Hammer, ta... Hammer. Ernie Harman. Esnik, eh, bai, eh, Robert Pattinson ipiniko nahi. Asier, eh, asmatu duzu. Venga. Robert ah. Pattinson. Robert Pattinson. Venga, Itxan, itxan. baina, Ander. Robert Pattinson, da krepuskulen agertzen den Eta bere, bikoteki da Kristen Stewart aktori bebai. Eta aipatu zauen guztien jakola bere besapiek txupetie. Berari, Binotzela bera, Berari besapiek berari, Bere, neskalagunen besapiek txupetie. Ah, berak txupau, berak txupau. Berak txupau, ah, vale, hori da. Así que, eta segun, claro, depilaute badau, igual eh, hori da kutsilla bat, ez? Eh, oh, cuidado. Bueno. Gure usu besapi txupau itxule ilusio, beto, ¿es? Ez. Edo bai. <laughs> Está aquí. Ba, segun gustu, eh? Zerik berai pregunta dugu, txau. Gustu nara bera. Venga. Venga. Hori, hau. Su, eh, eh? Venga. Urrengo filia, zein da, Ander? Boyerismo, eh. Boyerismo, hmm. Boyerismo, Nik hor bitu. Angelina Jolie mm, Angelina Jolie Ba, Cristina Aguilera esaten juen. Venga, bai, que be bai. Venga, Cristina Aguilera epiniko. Cristina Aguilera. Bai, konbenzio estezu. Ba, es... Xia ah. Labuf. Xia ah, Labuf. Bueno, Xia bai, ah. Labuf. Xia Labuf da tori bat bai. Eta guztetainako antza, ba hori... Boyerismu. Boyerismu eda, ba hori. Ondartza da jun, eta ikusi jenti eban arruten eiken, ikutzen, eh, eh? playa nudiztetan da eta... Eta, bueno, ba, bueno, bakotza bere guztu, eh, kos? Venga, beste bat. Zizi, zelegitzen hau ziet. Bai, behatzak, behatzak txupau. Olan, izen bida, pertsona bat, haun, eh, izen bida, en eh, bat, eh, olan, oso seksualizaute dauna fijo. Rihanna. Rihanna, igual kantxinuetan igual ikusos honos. <laughs> Chupeta nanka. <laughs> Egun ere ikusten eta. Ah. Venga, Rihanna. Rihanna. Pegueto txapurba bai. Rihanna. Basmatu ba, zu, eh, Rihanna, digustan jako, ze, eh, behatzak, chupeti, eh. Eh? Matxein dugu hor. Suri, guztago jatzuen eh, bat ematen behatzak txupetie? Niri edo non behatzak txupetiez? Bueno, ez dakit, baina nik hemen beste batek, eh, urrengo Imar. Ba, nik Eba Longorianak txupoko nahi esan. Hala. Bai, bueno, Golder, Golder Shower. A ver, zen bat kaio jaten duz. A ver, Aymar. Zeran, Ander? Azaldu izte zen hau, Golder Shower zer da? Golden. Shower zer da, eh, ah, es que... dubia dorada? Shower da dutxa, eta Golden da urrea. Satxixi egi guzti dago, naz? No, no, ikan. Baina, zelan eh? da, Golden. Lluvia dorada? Lluvia dorada. Ah, vale. Entzuni entzako, aipatu alduzu zer da. Urrezko pisa. Urrezko pisa. Osa, guztetan jako bere ikan etik Ah, ez, ez, ez. <laughs> Urrezko euria. Urrezko euria. <laughs> Urrezko wow. euria. Eh, Bau, eh... esango nekanik, eh, gizion eskuala, eta nau Armin Hammer eta Armin Meiesen artien, eh, zer, zer dinizu? Ez dakit ba. Bueno, sí, claro. Es que está inortzu dien. Hammer, Hammer. Venga, Hammer. venga, va, Hammer. God. Ah. Ahí va. Beste armi orduen, fijo. Ricky Martin. Ricky Martin. Ah, bueno, bai, claro, bai, bai, perfecto. Le viene pa el pelo, oso ondo. Bai, Ricky Martinek eh, eh, baten aitortu daben, eh, guztetan jakola, edo pinin dozila katxondo, eh, baten batek txiki bere altzuen. Así que Golden Shower, eh, urrezko euria, Ostra. Lluvia dorada, Ricky Martinena. Vale, beste bat. Medicus jantzitxe sometidu. Ja, ya, izen ez, claro. Ah, bueno, es. Medicus jantzitxe, bueno. Okay. Medicus jantzitxe sometidu. Horre, lengo bizo. Sometidu, parkatu. es que parkatu, zer da sometidu, berez? Eh, sometidu da, ba, beste persona hoi hogera bultzatzi ez. Ego gotia o sea, zunde, su eh, Vale, zu izetie hori persona. Zu dominanti, eh. Ba, bueno, bueno, bueno, bueno. Ba, eh, ba, eh, Angelina Jolie. es que ikusteot. Bai, bai, bai, bai. Edo, Kristina Aguilera igual. Kristina Aguilera. Ustia, Kristina Aguilera. bai, bai, bai, Kristina Aguilera, bai, bai, fijo. Fijo, Aguilera, bai. Kristina Aguilera, que aipatu saben, eh, Antonio Recio en la que se moduen, guztiña enfermeras eta bai. eh, bere bikotekideak, Eh, se anda someterles a un exhaustivo reconocimiento. <laughs> Médico. <laughs> IMQ. Oh. Oh, oh, <laughs> oh bai, Ander? Bueno, bai, esa. Kotoizko... Kordelagaz lotute. Kotoizko. Kotoizko izemi mira, eh? Bestik ez da. Kotoizko edo sedazkue. Kotoizko ebin da, ben. Eh? Kotoizko, eh? Zintzu dide kotoizko Ba, kordelak kotoizko inge. San Adibidez. <laughs> ba, katarroik ez eukitxeko. <laughs> Ah, ah, hemen izen bida, bat emat pizkata burri du. Hori da, kaka bat. Ba. Armi, armi bat izen da. Baze, zeu, esan. Venga, alemana es, bestie, hammer. Hammer, hammer, lehen besan dugu. Bate ah, matasatuko. Venga, bai. ba, Eba longoria digusten jako. Antza, no, karo, neko pija txue da, eta izin algodoizko sokak eta, baina horrega susten jako lotzi, eh? Ogera eta... Eba longoria baina da, mas, es? Si, sí, mas, eh, señorita esa, no? Eh, baina, no, ba, ero, <laughs> a puerta cerrada... Ese es no, señorita. Todo cordero es lobo. Bueno, ene bada, ene bada. Eta bueno, azkenengo hiru egatzen jaiko hemen Armin Meyes, Armin Hammer eta Angelina Jolie. Topo de mi vida, eh. Eiten dugu joku bat, dekoguz amen iru bai. Eta bakarri esan zu Angelina Joli Orden dekoguz iru gauza eta Iru bilia eta berzein dain Angelina Joli Venga, arrastu ingo bai, sebeste bai. Bale, bat da, sodo masokismue masokismue parkatu bai. Kuts Kutsilluek eta dola bestie Eta bestie sakile jan literal <laughs> Osa Ez que da pizkat fuerti, eh Bale, zein ustezu dala Angelina Joli eh, Ander? Eh, Sado edo kutsillo eketa dola. Kutsillo eketa dola, eneuke sango. Ez. Baina ez que auskalo, aimarrek topa auskalo, tarti ordine, hor zer da. alda. Sado. Venga, Sado Mako, nik Sado Mako. Sado Mako, Sado Mako. Venga, ah, jo, vale, nik ez dut esan baina, vale, ba, kutsillo eketa dola, derrego. Kutsillo eketa dola, tio. Antza, eh, Angelina Jolik eh, gaztaruen, eh, gonzan ez dakit bere lehenengotariko harreman seksualako ukiten, Eta ipintzan urduri, eta ez dakik usai, jiba eskatzin egon gozien eh, hartu zain kutsillo bat, eta gure barik mostua ben e, harreman eh, gukina ben persona hori. Eta ipintzan antza oso katxonda, eta guztia dagoen apur bat, e, odolan roiu eh, eta, eta kutsilloen roiu eta, bai, bai, ojo, eh, Angelina Joli. Angelina Joli. beti izan hori da, ez? E, nahi, eh, beste, beste, beste aratago batera, baina hmm. hor hiltzaile hilketa horretan beti dela jente horrek filisa gorra ikizela, ez? Bai. Osa, berez, asko ke eh, hilke horrek katxondo ipinazela, ez? Hor, hainbat, hmm. ez da, igual usto dala, asko bere honetik ataiko informazio asko izelik eda, baina horrek asesinos a serie eta horrek krimen sin bai. perfectos lekuetan. Bai, bai, bai, bai, azkenien asuntu Euskat... eda eh, filia sexualak dizila oso norberanak eta oso tabu bakuek, ez? Osa, filia sexualak azkenien askotan ez ez konpartitzen bez, Osa, da zuzer eskutue eh? eta ez da usetan okin bier limiterik, ez? aldo aldozu oso estremora, ez? Adibidez, mm. dala Angelina Jolin kasue, eh? edo bestela, eh, karretzuten eh, Armin Mayweather kasue, ja dizengo zan oso... Armin Mayweather no zan? Ez e, tipo bat, zimaz. Alemana. Rotterdameko, Rotenburgoko tipo Ah, vale. Baina nantza honek... Horri izabamos okismo guztetako. Ez, e, sakien azan. Vale, ah, bai. Baina, bueno. <laughs> ez, baina, esan dugun, ez? Filia sexuala gaskotan oso... Frankfurt, ta... <laughs> me va a comer un Frankfurt. <laughs> ez baina, filia seksualak askotan eh, oso tabuek ez eta oso eh, personalak, ez? Esteko limiterik, erun aldo zu guruzun lekurarte, ez? Anelina jorik por ejemplo, odolera eta moste asunto horretara, eta ja, junan zara beste nivel batera, nivel ja perturbau batera, eta adibidez, eh, Armin Mayweather ekarretxutena, eh, beba izagutzen dala, como el caníbal de Rotenburgo, eh, Bantza, tipo hau gehatzen interneteko aplikazioetatik, eligetako eh, aplikazioetatik, eta, bueno, ba, behin eh, gehatu zen tipo batekin, hile jaben, mostu hotzen e, bustena, eta, ba, Ba, bueno, hogei ba, bueno. ardien ipinita, venga, horre. Y lo que pasó a continuación te sorprenderá, es... Eh... No, ya no nos sorprende. <laughs> ah, vale, Oin, literal oin chulo. Literal, literal. Bai. Han, han. Traeu. Claro, claro, literal, literal. Eta bueno, gurutzuet konpartidu eba, ja, maitzeko seksinio eta jolas hau, e, filia sexual bat oso turbizu, eh? Gainera, gurut, e, ez, personaje bat dauen aneiko ondo ikusit bai, e, bueno, e, ba, retrata ez? Ez eta gizagutzen zuen, Salvador Dalí... Bai, claro, bai, bai, bai, bai. Zagutzen duzu, Salvador Dalí. Bai. Bai. Pintxo... Ez duzagutzen? Bai. Pejo de bai, bai, bai, artista bat mitiku, bai, eh, eh, Está en catalana sanedo, ¿es? Catalana. Ba, bueno, Barcelona cue. Eh? Barcelona cue. Ba bueno, eh Eñochi en podcast bat oinda la gitsi, eh tipa bateri sala eh sexu langile edo, bueno, eh prostituti edo bere epokan eta expliketan dau eh da liga sokia besan eh sexu harremanak eta. Eta eh bueno, aipatzen dau zainbat gauza ba hori, dalik zelan maltratan da, emakume emakumezkuek eta, bueno, apur bat kritika iteko, baina gero aipatzen dau, e, eh, zeukola filia bat animalizigaz, be bai, e, paitagaz, konkretuki. Eta zierra, elbozu musike bajatu, ze, pinikot mobile mikrofonuen, eta gure hau zuen txun, haber entzutena da eh, bale? Bai. De, de todo mal, no? Siempre escucho cosas malas de la gente que le conoció. <laughs> Señor, nunca ha estado con una mujer, de eso estoy convencida, nunca, nunca, ni con el tema ese de la gala ni nada. ¿Ni con El señor Dalí era un señor que supo hacerse muy bien su publicidad, no llegó nunca a pisar el suelo y saber tratar a una señora, porque naturalmente a las mujeres no nos quería, pero a los animales los mataba, o sea tuvimos suerte. El señor Dalí venía con seis o siete suecas muy altas y elegía cuatro o cinco muchachas de la casa que también fuéramos altas, y a más, llámame el divino, llámame el divino. A él, y a él se había que llamar el divino. Y entonces se hablaban del pato, y el pato que no ha llegado. Yo pensaba, habremos de merendar, porque como era las nueve, en ...¿para parque tenemos el pato. Y sí, sí, entonces venía un pato y las suecas lo cogían en un baño precioso de aquella casa y le cortaban el cuello. Y el señor Dalí ponía la colita en el ano del pato. Entonces la, la idea del señor Dalí me sabe mal de, bueno, lo comento porque era un señor que me pareció horrible, me quedé asustadísima. Y luego he seguido un poco, porque las chicas que han ido con el señor Dalí, pues de poner un huevo frito enseguida de hacerlo y ponérselo en las nalgas de, una señora. huevo frito caliente? Sí, acabado de hacer. La muchacha lo aceptaba ¿eh? porque le daban mucho dinero. Pero quiero decirle que era un hombre que quería Mm, molestar a las mujeres y rebajarlas, porque en el, tenía la piscina y las llenaba de, judías blancas que se quedan arrugaditas cuando están con mucha agua, y hacía venir a dos o tres chicas del molino para que se pusieran en la piscina. Es ¿En la piscina con judías para qué? Bueno, para verlas allí entre las judías arrugadas, las muchachas del molino, destruirles un poco su, su manera de ser. Es un hombre que hace estas cosas, no puede luego acostarse con ninguna mujer ni a nada. Yo estoy convencida, bueno, estoy, bueno, daría casi mi mano derecha de que nunca estuvo con una mujer. Anda, va a zue testimoni zue. Joder, eh, Salvador Daliri, con Juti amar prostituta sueca veragas, hartzie paita bat, buru emostu, eta sakile eperditik sartu paitari. Así que, bueno, Filia sexualak, oso anitzak, oso personalak, batzuk onargarriak beste batzuk ez. Eta ze puntu dara nio helduen. Eta ze puntu arte helduan dan eh, gizak eta personi. Ni pizka raitxo Bai, ba, gure nabain apur bat bajonero amaitu, bueno, inotzuet lengo Euskal Herri zen e, olako irakurketa bat, gero jolas txikitxo bat, eta eh, Salvador Dali, ez, askotan oso ondo ikusitxe dauen personaje horren, ba, bueno, kritika gure nontzunek arre, filia sexualakin lotute. Eta, beste barik, nize zinua onarte. arte. Onarte arte da? Ah, bale, eh? Bai, eskerrik vale. asko, Imar, eskerrik asko bene benetan, eh, orgasmuen hain gauza politi naturala eta, eta, eta, eta, uff. Olako sensazio ez Olako kakatza gaztu. Eskerrik asko, baina espero musika honen ostien. Itxoin <laughs> apurra bat, itxoin apurra apurtxo bat, apurtxo bat. Bai, bai, baina berrotan hau, azit. Bai. Espero, eh, <laughs> ahosa pore, eh, hain gozo hau, eh, gozotzi. Beste bat lastera arte entzule. Ana piztu nahi Horaz nor dezakezu Zin da arazoa Lotza ematen aldizu Azka harima Bazatia bihurtu Berriz bihotza postu nahi Nola egin ez dakizu Seksuala zoroa Nerekatua Izan zaitez hausartak zu Bat, bi, iru Hot, hot, hot Du dena jaten Hot, hot, hot Ego nahi duzu Hot, hot, hot Sentitzen zaitu Hot, ngo Ana pistunar las bordesa quezu. Entzungure canta Debekatua decatua. paitia hotxa. ¿eh? <laughs> Uh! uh. Ostibiris. Bueno, bueno, bai, agosa pobre gaziko zorren osti. Ema, mentxe gatoz barri de vueltan, eh, Aymar? Bai, bueno, eh, parkamena eskazen dutxuetaz, eh, entzule, <laughs> bai. entzule guztizeri. Baina, bueno, filia sexuale mundue hola, kueda ez? Eh, momentu baten izin alda oso gozue, eta gero oso mingotza. Baina, bueno, bakotza beri eta hola, da. Bai. Baina horri eh, buelta emoteko, bai. usat, azierre kriston lanketin dagoela, bai. ekarri abela tarte bat gurera, orgasmo eiburuz. Hain bai. zuzen be, eta zier, ba, mikrofonu ez eta... Eta zertan da, <laughs> bai, bai. Bueno, nik ekarri duaz, eh, <laughs> kuriozizia di, eh, orgasmoen inguruen, ba, kuriozizia eh, txiki batzuk. Bai. Zuk ekarri osuz? Bai, bai, Edo... nik ekarri duaz. Bai. Zeure bai. usta edo non lotopo osuz? Ez nire usta. Ah, onda, Joder, ah, zure bai. usta. Bai, bai, bai, bai, claro. Nik investigau... Aymar, zupa nioiz akurra dara. e, ojo, eh? Invest... Amasei folio, eh? Amasei... Eh, <laughs> pues yo investigasiño eh, eh, Wikipedia, eh, bai, vai, ori, ori. claro, causa asco de eh, a la Asociación del Orgasmo, eh, Asociación Española del Orgasmo, <laughs> a, a EO, a, tú, Asociación Española del Orgasmo y sí, mira, o sea, e imagínate tipo bat eh, <laughs> no se puede llevar la falda por debajo de las rodillas. Por encima. Por, encima o por debajo. <laughs> vale, vale, vale, Venga, venga sí. Bueno, Venga, eh, venga. Está música por chaval también. <laughs> bueno, va. Em, eh, Da, es izan faro de Vigo tío. faro de Vigo Faro de Vigo Bueno, está faro de Vigo <laughs> que ha dau, eh, orgasmoek ardaue moduen eh, hobetzen dauela. Vale. Denporias. Yeah. Denporiegas. Denporias a la Eta sobre todo Balsa de Surgina. o sea, Denporio Jonado. <laughs> iten itendao. Edo Gorris, eh? Ser. A la Hobeto. Más Batsuri Balsa Gustina eh, Bai, baina eh, es que, bueno, vale. <laughs> Eh, es gaite esa sarto. Bueno, amata, es que ardaue. Asko Arda baskotan ikue Gran, gran reserva. Esan egin bakarra da urtik aurre doizla ondu ikien dara. Vale, vale, Gran reserva orduen ba, urte asko dugusen ardaua da. Bardin da, baltza gorri edo lambrusko. Vale, vale, vale Bueno, hemen esan dau... <laughs> Eh, eh, sobre todo emakumezkoetan dau eh, sati hau eh, zentraute. Eta 30 eh, eh, urtera arteko neskak, ipintzen dau, e, eh, uneko iru eta batak eh, bakarrik heldu izen diela orgasmora. Ogeta mar Bizio zuen? Ogeta mar urtera arte, bai. Bizio zuen? Bizio zuen. Bai, eh? Ostia. Bai. Ah, ez, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta, e, eh, ogeta marretik e, berrogeira, euneko, espar... Ah, bai, ogeta marretik e, <laughs> berrogeira, euneko iru eta bost. Bakarrik heldu izela bein. Edo ez dizla heldu? Osa, euneko irurogei eta gero euneko irurogeita bost. Hori da, ez, ez, ez, e, inoz ez, e, azkenengo, bere, azkenengo relazio sexualetan. Ah, ez dizla heldu, horra azmola. Ez heldu, ez, ez, ez, hori da, osa, mm. normalen ez dizla heltzen. E, gero, egoketa marti berrogi ere euneko irurogeita bost, eta segun el faro de bigo, e, e, berrogeitik gora, ja, e, irurogeita mar, euneko marrak, Eh, Esti, el du El die, eh? El die, eh? El du ah. Orduen zelan da gaztetan heldu da jente gitxia una baino? Hori, eh, eh, gaztetan, jende gitxe hau, e, neska gitxe hau, eltzen dio orgasmora euren azkenengo e, eh, mm. relazio seksualetan, eta e, dadez, e, gotzen zabizen bitartien, mm. ba, e, orgasmo horrek e, handitu iten die, edo ge, gehitu iten die. Bueno, horrek badeko zentzuna prua, peor, bai, ez? Bai, bai. bai e, Bakotxak euren gorputzu goto esetzen da, bai, bai. bai. Ba. Eta heldutasun puntu hori bai da jakitzi, ez? Zer guztetan jatzun, zelan guruzun, eta nogaz guruzun, ez? Igual gaztetan zuru hau esara eta... Ez ara zentretan beste olako gauztan, ez? Nik uste, bai, bai, izen lehike, ez? Bai. Sentzune badek. Bai, bai, bai. Hemen bai pintzen dau, eh, emakume eh, eskueri, eh, gizon eskueri, baino berandu betorten jakila orgasmo eh, eh, media bat egin de. Osa, pintzen dau, emakume eskuek, eh, bila ma mabos minutu media eh, orgasmo horreltzen, eta gizon eskuek iru eta bos minutu hartien. <laughs> Zentzu edeko ez da? Bai, bai. <laughs> totalmente, totalmente creíble. Gizeleke bai. Bai, eta hemen bai pintzen dau, emakume eskuek, eh, <laughs> Eh, orduan esaten orduan ez. Eh, dausenian, eh, periodu gaz dausenian. Ilerukoaz. Ilerukoaz dausenian. Eh, arinau, eh, orgasmoek arinau etorten jakizela. Hori be mm. bai, pintzen dau, e far, <laughs> faro de Vigo. Es que, ito este gerra zizide? <laughs> el faro, es de... Bai, fa... El falo de Vigo. El... bai, bai. Faro batek esati de... Eh, bueno, bai vale. Jaraitxo, bai. Aupa faro de... Aupa faro de Vigo. Venga, guazen aurrera. Bale, eta beba izaten daue, eh, orgasmuek e, eh, obetu iten dabela umorie eta mine kentzen laguntzen dauela. Hmm. Eh, analgesiko natural moduen e, funtzionetan dauela. Bai, bai, bai. bai nik uste hori azkenien... Hormona asunto bada Hmm. Nik uste hori da, laskenien bebai, e, eh, plazerra sortzen dutzun edo zer gauzak, e, kentzen dutzu zule minori ez? Eta, bai, bueno, bai, orgasmoek die olako gauza bat, ez? Bai. bai. kirola lotzen da moduen. Eh, bai, kirola, o botati eta moskortzie, ez e, Bai, bai, bueno, hain ba, gauzak, ez? Bai. Plazerra moten dozkun gauza oro, e, minek kendu aldozkule, ez? Da, nortzeziko natural bat, ez? Exot, exitocina eta... Oxitocina oxitocina o, eta endorfina, bai, parkatu. Bai. Parkatu. Bai, oxitocina da hori glandul, bueno, glandula proteina bat, soltan da una gorputzek, eh, plaserra moten dozkune. Adibidez, taki, txokolati jaten dozunien, gorputzek sortzen da oxitocina eta horre, hori eltsirakuen burmuñera lotzen da, eh, ondo egon bategas edo. Baina da txokolatia jatiarren edo asko guztain jatxun zozer jatiarren. Hori, igual txokolatia izpea jatxu guztetan, igual ez jatxu oxitozina hori sortzen. Aha. Gustoko dugu zuen zozer. Da plazera sentitzen dozun nien zozelan claro. hori. Osa, jaten bauzuz eh, albondi gaun batzu bebai oxitozina... Edo pasta al pesto. Edo ba, pasta al segun zure gustu, egez? Bai, hori da. Bai, ni guzti, sabes? Eh, jana... Edo, magre, edo eh, hammer, hammer honek edo zelan zan? es que jana edo sexue eh, kontuz. Eh, debate ona, eh? gara Eh? Jana. Como? Jana. Jana, ver, jana, jana, jana da, jana es... Jana gaz disfrutetia de kabizizaten. Hori ba. Estripi betetia. Hori ba. A ver, alimentazin jo dutze, kendute. Eh. A ver, hori, hori. Ixortako pincho, pincho pote baten, oxitocina asko esto su botako. Baina, es... <laughs> Ba, justo, justo, justo. Hildo, hildo kutretik kutrien, eh, lagutera, baina. Eh, baina egizida, egizida. Bai. Eh. Baina hasta aquí. Bueno, da, segun, bai, eh, segun, bai, bueno, segun. Segun asko baiko zu batetik bestetik, bueno, hori beti dago equilibrio, ez? Bueno, jarrit ba, jarret jo daigun. <laughs> A ber. Diz, <laughs> du lertu, batetik bestetik, ez? Ez, ez. Segun, segun, segun. <laughs> A ber, zu, ez nabir izaten. A ber, zer da, esan dozu, zer da obeto jatie edo sexu ukitia? Da da, segun zeinetik dekosun gehiago. Bueno, claro, ba, claro. Egi, egi da, claro. Egun ero pasta pesto jaten basabiz, ba... Claro, claro. Baina egunero ba bestiz mozeiz, emon da emon ba. ba claro, ahí, ahí está. Ahí está. Pasta pesto, na. Hombre, da. <laughs> <laughs> Eh, da, esta. Bai. Bueno, entzule. Eh, <laughs> A ver, eh, dau jendi, eh? Dekona orgasmue eh, erditzerakuen. No jodas. Euneko zora 0,iruk. Bai, eh? Esan da be, Eh, erditzerako orduen ukindabela orgasmue. Nioz. Angelina Jolie moden kutxilluegas, esa por bat. Eh. Bai. Hostia, bai. baina jo, ze ondo, ¿es? Eh, guzan prozesu bat eh vitalain e, eh, mingarris eta e, gogorra ez dana. Bueno, es kasu guztieta, baina jo, gozatzi horretaz. Mine mine da, bai, bai, ez? Bai, bai, bai. Ez claro. gustu orgas mucho nada ni. Es, es, es. Karo mine gas karo mine gas jendiek bai ukiten dago la Nik ni gustu torti jungo da la pizkata suntu, ¿es? Bai, bai, bai. Gurot pentsatu. Bai, eta adibidez, o sea, eta más rollo que eh, hori da be bai, eh? Apur bat mine sentitzen duzu baina plazerra liberien, ez? Eh, bai, bai, bai. O sea, bai, bai. Eh, minegas puntu bater arte ba placerra eh? lortzen duzu, eh? bueno. Bai. Esto jakin erditzerakuen, eh. Bai. Bai, bai, bai. <laughs> Ke cosas. <laughs> Bitu, eta hau da oso kuriosu, eh? Eh, ipintzen dau eh, Beste beste bia batzutatik aldala be bai, eh, eh, orgasmora. Beste, osea, ez na penetraseinu, ez? Bai, bai. Edo sexuen, zi. Hemen ipintzen dau, eh, ah, los o sea, levantamiento de pesa, sortzen dabela esitazino sexual bat. Eta, eh, eh, euneko geta <laughs> bost, pertsona euneko geta seikoma bost tien. Claro, baina nik uste hori ulertu bidala bere kontestu egaz, ez? Gaur bizi... ez dut ulertu es que ez dakit, vale, es que irakurri lehenengo, baina orain ez ez zuk pesak altzetie, eksitazio bat e, egiten bautzun, edo jendia ikusten. Nik ustaz zuk... E, Nik eh, altzetie, bai. baina ulertu bidea bai kontestuen. Gaur egun bizi mundu bat entzala oso fitness eh, healthy mundu bat, ez? Osa, jentiri gineziora juti bindotxe txek punto baten, ez? Bai. Osa, Gente asko, jutna, gimnasio eta... Bueno, eta e, pintzen dugu abdominalak itie, uneko, berro, e, uneko berrotamaikari, pintzotxela... Bueno, maiz ba, da, Hombre, es que nik abdominalik ez dut egiten. Zagurote esan. ba, igual bai, bai, bai, bai. bai, Vale. baina hori esan dozune... Kau, baina, zu gaitiga ikusi, baina, si te mola, eh, aurrera. Si me mola, ¿qué? Hacer eh, abdominales. Eh, que ez ez ba, ez Ah, vale, ba, ez. Nik ez ez, vengo, asan, abdominalak? Ni pillo, bat. Eh. Eta? Eh, Ni gehiago esan dut nirelak, esango txut zetako. Bai. Baina nahi izate. Ah, eso es izate. Bai, izango txut. Ba, antzetako sofatik eh, karutu adileko. Ah. <laughs> Vale, baina bestela lan bitosuz. Ba, zu ba, nonos abdominalak egiten eh, zitazino horren mo... Soser... Ez, baina kirola egiten bai. Eh, bu, es que ez orgasmo punto arte, Hombre, orgasmo baina... punto arte ez tot uste da bine esaten namen, eh? Ez, orgasmo punto arte ez, baina holako ezitazino bat bai. Bai, ze no deporte egiten? eh, edo korrekan, korrekan. kickboxingen bebai, ez dakit, bai. Ez egzita, zinio bat, ez da oso sexuala, baina ez dakit, eh, genitala. Eta ez bakarra kirola haiten, e, eh, bierrera juten bebai, autobusien. Ah, bai, bai, bai, ditu. Gure oso esplika hori. Zetik, <laughs> fijo, bueno, gure bosu, eh? Anderrek igual ez dakit. Gure bosu esplikau, esplikau. Eta entzuli, ez? Eta uste danok ja Ez, ba, bitu, ba, ni filia sexual lotzeko lengo. Ba, ni bueno, ez da, baina filia... Ez da filia bat, ez, baina adibidez, eh, Astelem triste bat, ez? Eh, loguri dekozu, da bierrera jun Bai. Da, jo, kristo madrugoi, ez da da jun da bierrera, dekozu kristo notza, negu eda, kristo notza. Da ba, busera eltsiek, eta, jo, berotasun hori gerri, jarri, tranquillu eta lokartu, ba, katxondo ez bierrera. Adibidez. Bierrera, bueno, autobús parada. Autobus parada. Que no sepa estando. Creo. Bueno, es baina bai, bai aldo sortu adibidez, es eh Niri bai holako holako momentuek bai no nos. Bai piña da, tipo la saita es un hori. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. La saita. Lo pasa marreri normal baño gehiago. bai. Es baina adibidez, izan al da si estaba botati, eh, o la domeca tonto, tienes luego si en mendi vuelta o bicicleta Baskaltzen dozu ondo, sisti bat dozu, da itxartzen apur bat e, gustora, ez? E, eh, Goguaz. Bueno. E, e, igual ez, igual egos gugue gor jarraitzeko edo etxunde. Baina, bueno, e, bai, ez da orgasmoa, baina ez zinio puntu hori sortu aldotzu, ez? Eh? Tranquil bai. nau, nire momentu bai, eda, bai, bai. eta... Eta, ya está. Ez zinio aldotzu, oza, bai. oza orgasmoa erarte, ez, baina... Bai, bai, bai, bai. Eta gero lotzeko bai, lehen, esan dozu bai, azier, eh, orgasmo ez talazetan izin behar penetrazinue, ez da gizia erauta beste. Eta hori lotzen dut, por ejemplo, pelikula bategaz eslanda lan da? El, eh, el, eh, intokable. Intokable. Bai, Intokable bai. pelikula, pelikula da oso ondo adibidez eh... Belarriz egin, eh? Bai, belarriz egaz, hori da, Eta pertsona bat eh, tetraple, te eta orduen, claro, berak e, burutik bera, burutik bera da. E, edo gerritik bera, gerritik samatik bera. Samatik bera, bera ez da ez e, igerten. Igerten hori, bueno, burutik bera, Bai, gaina bai, bai. galdetzen dotxe, ez? E, hori baltzak, ez? Galdetzen dotxe alo a ti se te levanta ta no no no no no, pero me gustan otras cosas, ¿es? Bai, eta bueno. Mm. Gero pelarri segitzen, mas lan ez ditetan lan, ez? E, bai. Oia, adibide argixe, be, askotan lotzen dugu, ez? Orgasmue, fetitxe sexuala, dana penetrazinu, ez? Azkenien, hori irakutsi osku gizartie, bai pornuek ez dala gure glaukomak ez eta moduen gure hezkuntza sexuala ez, pornue dala. Eta ez da usetan, azken nien e, eh, exita zinu edo orgasmoa dokin aldo zua eh, lastan batzugaz ez. E, Eta argirak irakusten da du e, mhm. pelikula horrek. Oso, bai. Bai. Jarraituko zuzuk. Ez. <laughs> Aurra ba, aurra berbati parkatuko estezu, eh, baina. Es gañera alguna juna, cable en alguna ni esaten, baina bueno, ya es andao ai Esan Es andao ai marra. Es andao ai marra. Ka Orduen. <laughs> Oñeta, eh, orgasmo es genitalak. Orden orgasmo es genitaletan agertzen da, eh, o sea, eh eh burguñe, edo buruen askotan igual masajeat buruen emoti oso, bueno, izan alda excitantia, eh, pesoietako estimulazioe, mm. eh, beste bueno, jendien gan. Bai, bai, bai, parkatu. Este izen biherrik zu. Izena, propi zue. <laughs> Bai. Edo beste, hamen bebai bai, pintzen dau, zega rodillas eta pies. Hainketan eh, igual bai, eh, belaunetan eh, ez dakit, eta zejas. Head, shoulders, ni santos, ni santos. <laughs> bai. Ez, baina buruen adibidez dauz, nik okinaren, eh, amanetxin okinaren, eh, katxarro bat, dala Orgasmotronic 2000, Dala, holako e, pastelak eta itxeko arrautzak eta itxeko katxarrue? Eh? Bai, Baina ez da eh. buena lotute, eh? ez da lotute, orduen hori sartzen duzu buruen, eta emot bai. dutzulako masaje Baina norberari iti ez da, beti beste batek, batek iti eda... Bueno. Norbera, bai, izia itxik ez ba. Bai. Norberak iti bai, baina ez... Osea, bueno, bardin da. Claro, beste batekin jemotxu ez zu besu Ez da lortzen efektu bardina. Hmm, ja. Ez da, nigo, nire kasuen, eh? Ez eh, ba, da kit. Eh, hmm. bakotza deko, os deko zangustuek, orgasmo lortzen dauz bakotza bere gauzagaz, filia zezula bakotza bere dekoz, eta... Hmm. Eh, vale, beste, o sea, hau da, kuriosidade bat. Eh, bueno, eta galdetu ingotxuet. Eh, dau, eh, rekord ginez, eh, zenbat izan dan orgasmorik luziena, eh, emakumezko bat edeko, por supuesto, eta zenbat denpora, esango zinuen, egondala orgasmue ukiten. Zuek pentsau zuen orgasmue. Bat bakarra? Bai, bat. Osa, el orgasmo, sea, orgasmorik luziena. Eh, eh, da, errekor ginez. Ez nik badakit, adibidez, emakumezkuek eta gizonezkuen arteko desberdin jasune, ez dakit guzti zolan dan edo ez, baina, bueno, irakurriot. Dala, emakumezkuek dizela eh, poliorgasmikuek eta gizonak ez hainbeste. Osa, bueno, ez eusin jo konten hartut, eh? baina... Emako mozko baino okinen labiela, eh, orgasmo bat baino gehi hau... Ez gabe izaten poli, eh? Ez, ez, ez, ez, ez, karo, karo. Osa, da bat luzie. Bat, bat. Zue pentsau zuen orgasmo eselako edin, eh? Osa, zen maduretan dauen. Eh, si pestañeas, lo pierdes, osa, gure duzak. <laughs> Luziena. Bai. Gatxa esatik. Uf, eh, eh... Minitu erdi, esan. <laughs> Ni minitu bat, <laughs> no, jaurri Ba, bitu, suen artien dago, berrogeta iru segundo. Berrogeta iru segundo. Oso, ibliz aia. Ostia, berrogeta iru segundo. Eh? Eta, hogeta bost kontrak ziño. Berrogeta iru segundo, no? Ezi el sumun. Bai, bai, bai. <laughs> Zeran bos... da hori berrogeta bost kontrak ziño? Hogeta bost kontrak, berrogeta iru <laughs> segundo, berrogeta iru segundo ten, dago zuz, hogeta bost, oza, sea, zuko kiten dozune bat, kontrak ziño bat, edo, <laughs> edo igual aldo zuzan, bueno, gaur igual, ukendot, pizkaluz, etxo, igual zendiebi kontrak ziño moduen, olan, Osa, holako impulso bat moduen hmm. sentitzen dozune, osa, orgasmo ukiten dozune. A ber, korritzen danien, bai, gizona bai emakumezkue, hor kontrazinua dau. Bai, bai, ba, bueno, bai, ba, honek atzera da Hone die berrogeta iru segundu eta hogeta bost kontrazinua. Hogeta bost kontrazinua, me etxe. Claro. No, pa, eh. Bai. Joder, suerti, eh? Suerti, eh? Be eh, bueno, eh, ondo dau luzetzi, ez? Eh? Eta beste rekord bat, <laughs> beste rekord bat dau, eh, zenbat, zenbat, Laizia erratiko nor. <laughs> zenbat, eh, Zemat orgasmo ordu baten. Bueno. Uf. Bueno, hor beste kontu bat badeko. Nesketan eta mutiletan. Dauz, bi, bi Hor dau tipo bat, dekona bai rekordin esien, akortan azni, juten zela liburutegire gire esan liburu hartzen, eta dau tipo bat, mastur ez tekizima bider. Eta gira interneten, hile inzala. Ez tekit ez. Vale. Eta zemat pentsetan duzu, epikizo batek, ordu batien, semat orgasmo ukin alda bezan. Rekordin ez da, eh? Nik lau. Enoi pastan lautik. Ander? Ordu betien? Ordu betien. Gizien eskuetan gabiz? Bai, gero emakume eskuetan esan gogu. Beratzi. Ba... Es, amasei. Amasei. Amasei. Yes. Gogotxu. Eh? Eta emakumezko, emakumezko baten? Gehizago esango neuke. Bai. E... Gehizago. Amasei... E, eh, amasortzi, nik. Amasortzi. Vale. Eta zuk, Ander? Venga, ni... Emozionetan nahi, eh, hau eta amabi. Ba, hori asko da, baina handi nio gehiago da. Egun da hogeita malau. <laughs> Ordu betien. Eh. Ordu betien egun da hogeita malau. No jodas. Baina, honek o sea, aldera adik, nietzako eh, ezin egona sortezena, ezin egona, intriga hori. Filia hori. Ez, berez Guinness liburuen edo Guinness baten eh, Ez, parkatu, hau, hau ez da hui Guinness ah, liburuen. Aurrekue bai, aurrekue bai. Ah, vale, claro. no, no que ya probie, claro. Es pa' llevar, tengo Epaile Es pa' probie. Bueno, a ver. <laughs> Eta zelan, es que zelan neurtzen da zuzuk. Buruko, buruko, ipiniko txien, eh, zera bat. Eh, claro, aldotzu egin, bai. Zelan da, bai. horrek pegatina, que es. Neurtzen da. Bai, Electrodukena da, eta aktibidadi eh, kontroluko da, bia. Hmm. Es que beste lasatzen zelan, zelan. Bai, eh, bai. Neurtzen da, zelan, zelan. Neurtzen da, Eta dau beste bat, baina esto te esango zetik. Eh, zelan. Bai. Aldala eukin, eh, orgasmo bat, Eh, en estado de muerte cerebral. O sea, coman, adivides. Coman esta muerte cerebral. Usted Está esa Uff Urranitas, Uf, Vais que os reite es que horreitik ya está. gure atara, ya está. Horri en txiko dugu, <laughs> gara, eh, dalikin eta eh, eh sus putos patos, <laughs> eta, venga. Es joven, orgasmo orgasmoek, ez? Eh, anitzak diesan, ez? holanda. oso anitza, ez? Bakotza deko deko san bai. gustuek, bakotza deko deko san denporak. Bakotza dekoz deko san eh Eta pixka dorgasmo, ez? Zelako... Ni noia sarren ez baten azlotzera, ez? Tabu gai badala edo, ez? Bai, se ha gain beste eskutenan gauza bat, ez? Hain, hain, orgasmo deñoso. Bera. Bai, hain alde iunera, orgasmo eta eske ustot nahi barik eh, uneko larogeta beratzile orgasmo entzunde seksuaz lotuko gule, bardin da bakarka bikoteka de, bueno, hortik gora nahi nahi duen beste. Nia, zelan leuten duen ez, joa, hain gauza natural, hain gauza polile, eta hmm. joa, danak dizuta biherko dugun gauza bat. Eta nik uste dut seksu egaz bai dauela lotute, eh? baina askotan lotzen dugun agaz da, eh, adibidez, penetrazinu egaz, ez? Eh, Osa, adibidez, orgasmo bat bai da, gauza bat, seksuala, baina da penetrazio zara eta dauen sozer, ez? Adibidez, belarrez egin gaz bakarrik. Baina ez que... sexual bat, ez? E... Zegatik. Takit zaitik zain? Orgasmo ez egitean sexuala. Bai, bai, bueno, ni belarrez egin galdoztu zikutu zupe, bai, baina igual ez da be sexuala. Baina... Baina, gusto ez sentido sentiduko hori, baina, bueno, igual su beste, zoze, beste punto da su oña arte ez tozune esetu eta hor dagoena... Hmm. Jode, ba, e, orgasmo egun aldotzune. Eta ez da zetan ikutu bihar. Eske, es, es, gauzai baliotzuen eta ustot eh, hmm. eh gehi burmuñala eta bai, bai. eldu pentsamentuekin infinito. Bai. Baina hori nietzako e eh, plaserra motenoskun gauza oro nietzako sexu da, eta askotan egin dugun edan nahasti eda sexu eta penetrazio edo harreman sexualagas lotziena, ez? Bai, gure. Osea, sexu adibidez izan alda bai pentsamendu bat, amets bat, izan alda lastan bat, izan alda gurusun ez, placerra... Zer da placer sexu? erotiko bat sortzen dutxun oro. Zer da sexua? Motxu definizi. <laughs> ez, baina bai, askotan lotzen dugu, ez? Eh, hori. Adibidez lehen, ekarri duaz EAEko datu egren hasikeran <laughs> eta... Ez da Eta horretan egizu no? dira. Ez, egizu da, danak diez e, eh, penetrazio eta koito bategaz lotute, ez? Baina sexue eh, aratau bai. doien gauza bada eta orgasmo ebe aratau doien gauza bada. Eta ikesi biegu hori handarrek zen da moduen destaburizatzen eta gozatzen libreki. Bai. Duda bai. Hori da. Bueno, libreki edo, bueno, kompaini Eta horregaitik, eh, bueno, bueno, hemen amaituko nire sexinu, eh? <laughs> eta, bueno, eskerrik asko faro de Vigo. Falo de Falo, falo de Vigo. Eta bueno, eh, oin, eh, jak esan dugun hainbeste eh, sexua askatzearen eta hori, ba, bueno, hemen dikaten abestiren bat, abesti bat ipiniko e, eh, seksua, eta eh, lastergatoz agurtzera. Bale. Bueno, eta sexua bai, sexua <laughs> bai. Hemen dikatek ez den moduen. A ver, Raimar, zer deko zateko ninguruen? A bestio Ez, eh, ebes, ba, bueno, ba, gora sexu libri. Eta gubako bako sexu, eh, behaskotan kosta bin dan hori. Neule nengo kue, bai, ez? Eh? sexuen eh, gaixi ninguruen berbaiteko, orgasmuen ninguruen berbaiteko. Kosta bin asko. O inguruen berbaite, baina, bueno, eh, emiran gauza bada. Azkenin gauza natural bada, ez? Dano bizi dugune. Eh, animal ja, no? Así que... Bai. Zait, gozatu. Bai. Jo, izin du barik egon zegoen txarte, eta ben justo... O, oine! Momentuik eh, gorenien azizena maiz egarbitzen... Bai. Olako. <laughs> Ez du... A ver, Aymar. Olako orgasmue, olako orgasmue. <laughs> Lo txie, moste baina. Bajonero. Baina bai, Aymar, eh, hor eh, esan duzunaz lotute, ez? Ba, bai, goizak eh, eh, destabularizau, eta estabularizau, mi die, bai. Destabularizau. Duda barik, eta... Eta azkenien, ba... Oixe, sexue, ba... Osa, natural bada ez, horregaz jaio izen gara eta horregaz hilko gara. Eta disfruta du seksua, orgasmo eta ez batez be, eta beti be, importantina, errespetuen eta ondo pasabaz eta gozatuz. Eta komunikaz bai. Duda barik. Bakar egin basuri ber berbain, da beste batzuk egin birbozu, esan seguruzun, segusten jatzun, da gozatu, hortako da bizitza. Errespetuen sortzen da, hori handa. Beste barik entzule, gozatu, bizi posik, eta zelan ez. batu egoz urrengoen be, hasta ahí, gara. Mosu bat entzuko. Y me gustó un montón, porque en la variedad está la diversión. No me llames traidor, eso sería una infamia. Simplemente me aburrí de practicar la monogamia. Conocí nuevas mujeres y con todas me lo hice. Y no es por vacilar, pero creo que la satisfice y lo posible que te asombres. Después de las mujeres quise probar a los hombres. Aquel señor que vino a arreglar la televisión. Le arrinconé en la esquina más oscura del salón y lo pasé bien. Y me gustó un montón. otro truco.